Українка, Українка, засміявся Владен Федотович, повернув голову до внука, а погляд блукав понад головами. Але з тих, що лізли по лісниці, а впали з драбини. Не говори глупостей, Владлен. Как он будет общаться с детками? Я вмію розмовляти і общаться, каже Тарасик. Ты смотри, какой он умный. Леніна Степанівна здивовано розглядає внука. А ти казала, що він не схожий на нас. Наш ти чи не наш? Владен Федотович трясе Тарасика за плечі. Я дідів Михайлів і бабин Софіїн, каже дитина, не вдаючись у дипломатію. Як виросту, то теж буду пасічником, як дід Михайло. Я туди поїду жити. Мені в селі більше подобається, ніж у місті. О, ужас, вимовляє, як заклинання Леніна Степанівна і зупиняє на Марії не погляд, а дві вічні білі крижинки. Какой ужас, повторяє вона ледь чутно. У вас є що-небудь попіть? Вона дістає із сумки таблетки і йде на кухню. Марія налила її з пляшки у склянку боржомі та мовчки випила, оминула Марію і знову опустилася в крісло. Провисає якась осоружна тиша, яку порушує лише важке напружене дихання Леніни Степанівни. Владлен Федотович похмуро дивиться з під густих брів і покушує нижню губу. Как же ты испортила ребенка, Марія? У голосі Леніни Степанівни з'явилися трагічні нотки. Чтобы отец и дедушка вели такую огромную работу по воспитанию советских людей в духе интернационализма, а маленький сын и внук идет против течения уже в свои семь лет. Ты хоть понимаешь, какое будущее ему готовишь. Он хочет уехать в деревню, чтобы стать пасечником. У него, видите, такая мечта. Не врачом, не партийным работником, не дипломатом, а колхозником. Прекрасная замена. Колгосником не означає ні рецидивістом, ні злодієм, ні врешті ледарем чи фарисеям? Чи ви так любите трудовий народ селянський, який годує всіх нас, що навіть і не приховуєте свою до нього зневагу? Марія спокійно дивилась на свекруху. Прікраті, Ніна, гримнув на неї Владлен Федотович, не повертаючи голови. Зачем так драматизировать? Он пока вырастет, еще и в космонавтах побывает. Это же ребенок. Неужели тебе, Влад, нравится такое воспитание? Неужели тебя не шокирует его речь? В семье высокопоставленных партийных работников процветает национализм. А если тебя сам спросит, почему твой внук разговаривает на этой мове? Что ты ему ответишь? Голосом прокурора запитала Леніна Степанівна, і на її щоках з'явилися дві бурякові плями. Сам подумай, что это за ужас. Язык Ленина, Пушкина, язык единства великого русского народа так презирать. Почему ты так не любишь русский язык? Объясни. Почему я ни разу не услышала от тебя ни единственного человеческого слова? Таке ж запитання я можу поставити і вам, спокійно, але категорично мовила Марія. А чого ви так зневажаєте рідну мову? Ви ж внучка сільського конюха, а не сатрапа Валуєва. Як казав Карл Маркс, що той, хто не говорить мовою народу, на землі якого живе, або гість, або наймит, або ж окупант. Ви до кого себе зараховуєте? Заброди обоє водночас повернули голови в Маріїн бік. На їхніх лицях був єдиний вираз здивування і крайнього обурення. Владлен Федотович обпік її холодним поглядом і зупинив його знову між стелею і картиною на стіні. Не туди йдеш, і не тією дорогою, сказав крижаним трибунним голосом. Дивись, щоб внука мого туди не завела. Леніна Степанівна виплила з кімнати. Заброда слідом прокарбував крок. Бедный Вовочка, с кем он живет, страшно подумать. Да Владлен Федотыч освободил своего подчиненного только за то, что он не перевел своего сына из украинской школы в русскую. А здесь такие дела. Не болтай лишнего, рымнул на дружину Заброда. Это вы с Вовочкой виноваты, что она так распоясалась. позволили ей разговаривать на этой бандеровской мове. Голос Леніни Степанівни падає до шепоту, однак кожне її слово звучить чітко. Націоналістка, мерзавка. І вже голосніше до внука. Іді сюди, Русланчик. Тарас не озивався. Ти слышиш мене? Хлопчик вийшов із своєї кімнати, тримаючи в руках надувного зайчика. Почему не отвечаешь? Ви ж кликали Руслана, а я Тарас. Для меня ты Руслан. Я это жлобское имя умру, а не назову. Скорее у меня вырастут волосы на ладони, чем я выговорю твое имя. Заберіть свою іграшку каже хлопчик дорослим голосом. Что такое? Почему? Я не люблю таких. І вас не люблю, бо ви постійно ображаєте мою маму. Ви зла. Вот так, Владлен Федотыч, слышал? Вот и заработал благодарность за все наше добро. За хорошую квартиру в престижном районе и доме, за прекрасную обстановку, купленную на наши деньги, за машину, за отдых на море, за лучшие больницы, дома отдыха. За все ты получил благодарность от внука. Любов за машину, квартиру, комфорт і привілеї не купиш. Та й хто зна, чи добро це все, дармове ніколи не йде на користь. Марія спокійно дивилася на заброд. Ти можеш це все легко втратити, з нотками погрози мовив заброда. Дав би Бог. Вони грюкають дверима, спускаються ліфтом і нервовим кроком йдуть до Чорної Волги. Тарасик пригорнувся до Марії і знову сказав Давай поїдемо до діда і баби в діброву. Я корову пастиму, з дідом на пасіку ходитиму. Мене бджоли зовсім не кусають. Марія довго мовчить, а тоді каже несподівано: Їдемо до нечаїв. Ти переміг. Ти найкраща мама у світі. Теплі губенята торкаються її руки, і вона розчулено пригортає сина. Василь не міг склепити очей. Великодня ніч спливала тихо і непомітно. Кілька разів виходив у сад, стояв під розквітлими черешнями, вишнями, вдихав їхній аромат і не вірив, що знову бачив цей сад, цей став, цю хату, дворище, увесь цей рідний світ, що так щемить і хвилює. Прочинив знову хвіртку і вийшов на луг. Дивився на пустку понад ставом, де були дуби, посаджені його прадідами. Вчора не йшов додому, а летів, цілував стежки, обнімав дерева. Коли побачив пустку, вирви понад ставом, здалося, що помре, не витримає такого удару. Не пережив такого гострого болю, коли долав страшний етап, коли кидали не раз до карцеру. Ці викорчувані дуби, яким сягнуло за сто літ, були невимовною втратою. Так мов би, було знищено слід його роду, його родинну пам'ять. Василь пережив справжній шок. Батьки втішали його, а він міряв кроками вирви, що вкрилися травою, і повторяв розпачливо: Для чого? Для чого було вбивати цю дубову алею? Вони ж звикли сину усе нищити і руйнувати, хитав головою Павло Максимович. На місці святинь робили смітники чи ліплять щось тимчасове, нікудишнє, курям насміх. Я воював сину, як міг, але ляшок як сказився. Каже, партія дала наказ розширяти колгосні угіддя для худоби. Переорали все, що могли, і нічого писеголовці тут не сіють та й скільки того врожаю вони тут зібрали б. Усе вислужувався той виродок. Тепер першим секретарем райкому партії став. Ляшки нами керують. Хіба ж буде добро на цій землі? Я посаджу тут дуби, вимовив подумки, як клятву Василь. І ніякі ляшки мені не завадять. Батько став поруч. Не спиться, сину, не журися. Ми знову восени висадимо тут дуби. Я назбирав жолудів із них, так що буде діброва із тих самих. Я це ж щойно сказав, зраділо промовив Василь і обняв батька. Так і зайшли до веранди. Аж тепер відчув полегкість і лігу ліжку. Думав про Марію, думав що хвилини. Зустріч із нею сколихнула усе, що він так стримував і гамував. Зараз почуття не підкорялися йому, вийшли з берегів, як річка у рясну повінь. Душа кликала Марію і рвалася до неї. Коли провалився у сон, вона безборонно перетнула весняний світ і влетіла в садибу нечаїв. Марія відчула її наближення і стрепенулася. Світало. Мати провела рукою по його голові. Колись таким рухом вона будила його на пасовище. Василь розплющив очі і сказав крізь сміх. Що, мамо, корову треба гнати пасти? Еге, сину, посміхнулася Ганна Дем'янівна. У тебе нічого не болить, бо ти так стогнав і навіть скрикував у вісні. Нічого, мамо, я здоровий, Василь пригорнув матір. Оце мені наче сниться, вона схлипнула. Ні, ні, ніяких сліз тим більше на Великдень. Пішли до церкви. Вони вийшли у сивий досвідок, ловив на собі уважні погляди односельців, але ніхто й ніщо не могло затьмарити тієї великої світлої сили, що віднині поселилася у ньому. Цьому завдячував отцю Василію. Вірять у Бога багато людей віритиме ще більше. Вірить навіть сам сатана, але вірують небагато. Справжня віра супроводжується любов'ю і радістю. Запам'ятайте, друже, що з усіх десяти заповідей людині найважче виконати дві основні любити Бога і свого ближнього як самого себе. Тоді лише підніметеся на вищий щабель духовності, як навчитеся виконувати другу, основну заповідь і відчувати любов до всіх і радість.